vir die muziekleier met snaar instrumente, een psalm van David. As ek roep, verhoor my, o God van my gerechtigheid. In benauwdheid het u vir my ruimte gemaakt, wees my genadig en hoor my gebed. O manne, hoe lang sal my eer tot skande wees, hoe lang sal jylle die nietigheid lief hee, die leun soek, Sela. Weet toch, dat die Heere vir hom een gunsgenoot afgesonder het, die Heere hoor as ek hom aanroep sidder en moenie sondig nie, spreek in jylle hart op jylle bed en wees stil. Sela, offer offerhandes van gerechtigheid en vertrou op die Heere. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die licht van jy aangezig, oe Heere. Groter vreugde het jy in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is ek wil in vrede gaan le en met eens aan die slaap raak, want u, o Heere, alleen, laat my in veiligheid woon.